plur tascumado povas plialtigi productivon. Dum faldado de gladitai tolagioi, ni spectas televidon. Dum ni telefone interparolas, ni purigas la logeion. En la ludeio ni respondas pri retpostagioi, cae ce la laboro, ni prilaboras demandoin dege collegoi. Sen depende de tio, Cion tascon ni plenumas? Ni optimumigas nian tempon, cae nian efficetson, cunigante plurain aferoin samtempe. Almenau ni credas tion, ciam ni assertas che ni estas bonae en plur tascumado. Sed ciu vere ni estas tiai? Quelcae expertoi assertas che plur tascumado estas miscredo. La cerbo capablas plenumi ciam nur unu conscian tascon sam tempe. Lautio, ni ne plenumas plurain ago in parallele unu alla alia, sed dum tre mal intervalloi alterne. La consequenzo, ni ne plu povas focusiginin, nia attento ne estas complete activa, ni mal rapidigas, cae faras eraroin. Contra utiu supposo, nun tamen in esprimas actuala studajo de la Universitato de Würzburg en Germanio. Esplorista te el trovis tie, che plurta scumado, sub certai circunstanzoi, povas ec pli boniginian produktivon. Tio trafas exemple en situazioi, en ciui plur tascumado positive influas nian reagon anstatau bremsi gin. La teamo de psicologoi prilumigis la reagan tempon de tridec test personoi sub du malsamai condicioi. La testantoi devis ce testoi sur la computila ecrano plenumi foie du agoin, foie nur unu el du eblai agoi. En tiu experimento eblis pruvi che facte povas esti pli simple plenumi du agoin samtempe ol elassi unu el ambau. Tio validas tamen nur sub certa antau condicio, kiel tion clarigas la studestro. Ludas decidan rolon, ciula samtempe plenumatai agoi estas similai unu alla lia ciu ili celas la samain obiectoin, cae ciu jen ca jen ancau nur unu el la agoi devas esti plenumata. Ciel concretan exemplon en la cadro de la studo, la psicologo citas la laut legadon de directa vorto ciel maldextren, cela samtempa premo sur la concernan sago clavon sur la computila clavaro. Tiel eblis pruvi ce la test personoi, che la parallela plenumo de ambau agoi estas pli simple farebla de la cerbo, ol nur legi la vorton, al nur premi la clavon. La esplorista te amo de la universitato credas che la ellasso de la dua ago consumas pli da mensa energio ol la plur tascumado. Tiun ec conon, nun la psicologoi, volas pli largigi en pluai prilumigoi al aliai vivocampoi, cae al ciutagetsai situazioi. Montrigiu, ciula avantagioi de la samtempa ago aperos ancau en sociai contextoi, cae ciu per tio eble labor sin sequoi, povas esti optimumigatai. El tio eblus derivi, ciel eblus labori en la officeio, au heime, ancora pli efike, cae sen stresse.